vuelve a decirme lo de siempre. Que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte. Y aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero un lo siento antes que no sentir. No compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero y menos de mí. Me dijeron ve por todo y fui por ti. Hasta qué momento si se aprende y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde, yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que hay palabras apropiadas, igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren, pero no feliz. Vuelve a decirme de siempre: que me quieres, pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte. que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Tiraste mi recuerdo hacia el pasado. Te extraño porque nadie se compara a ti. Cuando debí alejarme más me enamoré. Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí. Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé. Dudo que el tiempo pueda volver el sentimiento de lo que pude y no fue. Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente, pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que estaba bien, pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti. Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tener. siempre. Que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte. Aunque es el mismo camino solo. Vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente.